Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Misteri Alas Lortiso Besali. Kiriman Arif Sulistiono Jimatres Dusun Kaligede Desa Meturi Kecamatan Margo Mulyo Bujunegoro Sebut baik jenengku Sam Budi Waktu kui aku nenggoni ipeku jenengi Samyun Nok deso pucang anon Waktu kui nok deso kono pas lagi nyadrian lagi nyadrian Pas aku neng kono ibeku ngomong. Ayo Pak Isri nyuloh malas go digoreng. Neng dinek nyuloh kang. Neng alas lori disom besali kono lo. Aku roh panggunane malas loro turune yo neng kono terus. Ya wis, ayo budal kang. Aku karo ibeku mlaku ngidul leparane. Aku nggawa bedil karo ibeku nggawa berang. saya suwe saya adoh. Hawane adem banget tur sepi. Mung swara jangkrik ngerik kang rame. Bengi kuwi jan peteng dedet. Suara angin penginrak rajangi godhong jati. Ora krasa jebul wis arep teko nggon sing arep dituju. Gak patek suwe wis teko alas lor desa Besali. Hawane adem peteng dedet. mung senter batu sing madangi dalan. Wis suwe golek malas nanging kok ora petuk malase. Aku karo IP-ku krasa kesel banjur lereneng pondok, mbuh kuwi pondoke sapa? Wong loro aku karo ip leren karo nyumet rokok. Ipeku bubuk aku lungguh. Gak patek suwe ana swara wong guyu. kuwi aku gak wedi apa-apa. Suara-suara kaya ngono iku mau amung tak rungokke banjur IP-ku tak takoni. Suara apa iki ngono kae? Lah, paling suski wong besali kono lho tunggu jagung. Saya suwe suara iku sang saya cedhak. Batinku ngomong. Nek tarah wong tunggu jagung, suarane kok saya cedhak. Suarane kok saya sedak kok kang? Paling ya wong tunggu jatuh ngeden-ngedeni awake dhewe kuwi. Nalika kuwi bedil sing tak gawa wis enek isine banjur tak arahke swara sing guyu kuwi mau. Banjur tak bedil. sing guyu kuwi malah kaya ning ngarepku karo guyu bantre ra ukuran. Ipeku langsung tangi ngeret tanganku dijak melayu. Wong loro melayu sifat kuping. Aku karo Ipeku melayu ngalor parani. lan kricaan dikagetake karo ndas menungso kang gedhe rambuté dawa nyeblok pas ning ngarepku karo ipeku Das kuwi mau guyu lakak-lakak jantungku koyo pedot-pedoto. ndredeg sikilku otek kabeh awakku ogel kabeh aku karo ipeku terus ke melayu ipeku karo bengok-bengok Terus no, terus no, terus no. wis arep teko desa pucangan om ipeku ngomong karo mlaku alon-alon. Kowe iki goblok kok Pak Isri, Pak Isri. Ora nek kaya ngono kok kandang mlayu. Nyaku aku gak ora nek kaya ngono kuwi. Dawe apa takoi jarimu suki wong besali. Jari ipiku wektu ing pondok mau jarinda sing guyu wis ning ngarepku. Bareng wis teko omah aku karo ipiku cerita nek diwedeni kaya ngono, banjur ipiku mau ngomong. Mumbian yo ning kono awan-awan golek rencek. Lah pasar rokok koreke datu lintah. ngajari roh kayu tunggak kobong terus diparani nggo nyumet rokok bareng rokok diaket sing kaya tunggak kobong kuwi obah karo guyu laka-laka ya kuwi sing jenenge pati. kula yen sobala aja lali nggo wedom bundel cukup semene cerita saka aku Arif Sulistiono Jimatres Dusun Kali Gede Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Bojonegoro Percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam misteri. Au.